Шурымбужым шылдырым. Шурымбужым шылдырым Венера. Эсманран мӹнь мажи пить инче. Шухачуным сансан на сынаре шылдырба шудална ир жинче. Шурымбужым Венера. Шылдырбек шунанес ир жинче. Перберни юрла-юрла чынери, тіл булари качы Лурымбужым шылдырым Венера. Кам жынезі, кам жын жишунан, кам кубы кубысне энере, юрри баре юраду жунат. Әмітсім, миллион жухрым эс манран урам урлығына. Вешсегаща шылдырым чигежім пурнышри пірден бір тусхына. Хурымбужым, шылдырым Венера, туй вали маншуки пылзыра. Пурныш видер сарине зірері, чист твари ылтын алдыра. Шурымпучым шелдарам Венера, иккен жеш юрлари шак юрра. Юрба хына верлеченері, пильдумашкан мышыр шылдыра.